Bueno, ba, futbola zarituko gara gaur ere, tartetxo bat eginen diogu futbolari, eta, bueno, hemen aipatu behar dugu, ba, Nafarroko Ligan atxedena izan dutela, azken bi asteetan, Baino, bueno, mm, denek ez dute, denak ez dira gelirik egon, e, izan ere, ba, kopa jokatu da, e, Nafarroan eta zenbait taldek, ba, hori lehiatzen izan dira. Eta artean, baztan taldea, e, aipatu genuen, ba, bine urketa jokatu dituztela azken bi asteetan, eta pasaden hortzegunan, besta egunarekin, ba, etxarri aranatzen izan ziren baztandarrak, e, haien e, kontrako e, bigarren e, kopako partidua jokatzen. E, bueno, ba, horren inguruan gehiago jakiteko, e, telefonoaren bertzea dugu, Iban Romo entrenatzaia, kaixo, Iban, zer moduz? E, kaixo, Paula, bueno, ongi, ongi, esan bar dugu, bueno, e, pizta bat pena eliminazioa e, bueno, ligan zentratuko gara eta jarritu bar dugu lanean. Mm Aipatu behar dugu, e, bueno, ba, anatzen kontra jokatu zenutela bigarren kopako partidu hau, eta bina berdin duta bukatu zenuten bertan ez? Bai, e, partia e, erraz e, hasieran e, ba, gogorra zen, kanpo txikia, belarrekoa, gogorra zegoen, beroa egiten zuen baita, eta bueno, e, zero eta bi jarri genien, eta bueno, e, bat e, izan genuen, amarrekin ongi geunden, baina, bueno, e, eh, azinte bat zartu genuen gola eta beraiek e, <laughs> ongi hartu zuen hori, eta bina, egin zuten, eta txera joan ziren, eta bigarren partidura beraiek jolaztean ez zuten. Mm, noski, bai. Bueno, ala ere aukera zenuten hor eh, fasez pasatzeko ez, lehen partiduan garaipena eskuratu zenutelako, baina azkenean, ba, ez da posible izan hori ere ez? Ez, ez, baina, bueno, e, eh, jarritza du, ikusi bat dugu ekipo gaztea dela, e, ba, hori gartatzen zela e, eh, obetu bar duela, eta, bueno, konklusio honak ateako dugu, obetu, eta urrengo ora oberin, eta ligan zentratu, eta perota gaira bazita, gero Hori da, ipatu genuen, ba, kopa ere, ba, esperientzia lortzeko baliatuko zenutela ez, baina noski zuen helburu nagusiak, ba, ligan daude. Bai, bai, bai, bai, azkenean e, liga dira garrantzitsuenak, e, kopa da irabazten baduzu premio on bat, baina, bueno, e, eh, gubadakigu e, ligan zentratu gargarela eta gora betu gargugula, eta e, gure aprobetsatu dukagun ratza, aprobetsatu eta jarraitu <laughs> Hori da. Ba hori, e, hemen kopako bi partidu hauetan lortutako esperientzia horrekin, eta bueno, ba, e, lehiaketan segitze horrekin, pensatzen dut, ba, geldirik ez egotea, ze ritmo hori aprobetsatuko duzuela baitare, ba, asteburu honetan e, ligari berrekiteko. Asteburu honetan, bai, e, Nafarroko ligak segida izanen du, eta bueno, ba, zuek, etzareten ez geldirik egon, ba, pensatzen dut hori ere baliagarria izanen dela orain, martxa errazago hartzeko, ez? Bai, objetiboa hori zen, bat ez ere garantzitzena, zen gazte buru gelditzea, bat batean, eh, liga zita gero, ba, ez da ona ekipoaren dago, eta gu dinamika honan genden, osea, produtzatu nahi genuen, eta jarraitzea, eta jokale guztia sartzea, ritmo ematea, eta orain, ba, denak ongi, eurrimu eh, partidura. Elduen asteburuan e, norren kontra arituko, arituko zarete? Azkoien kontra. Eh, etxean arituko zarete edo kanpoan? Kanpoan. kanpoan. Hmm. Ba, gigantean, eta jolazten dagoan peraltan. E, berki, eta bueno, nola aurre ikusten duzu, e, partidu hori? Bueno, zaituko gara, e, eh, idabazten, jaten garen duko guztitara, ez da, idar, ez dago partidu erraz kategoria honetan, eta, bueno, e, borrakutu dugu, gure futbolagin, eta ongin egiten badugu, ba, zaituko gara, e, puntuak Mhm. Ederki, eh, bueno, ba, Iban, mila esker raudena kontatzagatik eta, bueno, ba, orain berriz ere ligan zentratuta, espero dugu berriz ere ba, berri onak ekartzea ona aste artero bezala. Ba, mila esker berriz ere eta hon Mila esker.